منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك riječi Teuhida. Ašhadu riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allah u svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha ilaha illa Allah, istinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima.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 Evo nas u novom druženju u ciklusu El Iman. Četvrtak je 18. Rabiul Awal 1423. hijđetske godine, što odgovara 30. maju 2002. godine. Večeras u osmoj emisiji u nizu u ciklusu El Iman. I sve ovo putem frekvencije Radija Naba, odnosno 103,2 FM stereo. يجلى بالقصيد وبعض Kao što smo e, napomenuli i prošli put, još jednom da kažemo da ove emisije ciklusa El Iman možete slušati u ovom terminu od sada 20, i 20 sati i 45 minuta. Zbog akšam namaza smo pomjerili 15 minuta i e, naravno subotom u terminu od 22.00 odnosno od 10 sahata na veći. لوحدتي ومني Učimo islamsko vjerovanje, učimo temelj naše vjere kroz komentar knjige Tevhida. دجالين كربتي u ciklusu El Iman, vaš predavač i gost, profesor Samir Avdić. Večeras će govoriti na temu islamski stav u odnosu na nošenje hamailija i u odnosu na odučavanje, odnosno i rukju. Ja dalilan šta kaže islamsko vjerovanje, odnosno kakav je islamski stav u odnosu na nošenje hamailija i zapisa, odnosno kakav je islamski stav na odučavanje u kod nas manje poznatu e, termin rukju, večeras ćemo imati priliku da čujemo kroz komentar knjige Tevhida koji će nam govoriti naš e, predavač profesor Samir Avdić. أحبتي أنا في ضيق Ovo je otvoreni program Radio Naba. Imate mogućnost da nas kontaktirate putem vama dobro poznatih brojeva telefona 736 630 i 736 631. Za one koji nas čuju izvan Zemčko-Dobojskog kantona, a žele nas kontaktirati, potreban im je prvi pozivni broj, a on je 032. Nakon večerašnjeg izlaganja, kao i obično po ustaljenom redu, mi pripremamo također pitanja za vas. Imat ćete priliku da odgovarate na postavljena pitanja, ali isto tako sve nejasnoće koje budu vezane za večerašnje predavanje, ono što ne budete shvatili, imat ćete priliku da pitate našeg profesora i da dobijete odgovor, nadam se, iz prve ruke.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 Obraćam se onima koji čvrsto vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji vjeruju u ono što je uzvišeni Allah jalla še'nu objavio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Onima koji postupaju po riječima uzvišenog Allaha jalla še'nu فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما I tako mi tvoga gospodara, oni neće vjerovati potpunim imanom, potpunim vjerovanjem. sve dok tebe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne budu uzveli u svim sporovima, u svim onim stvarima oko koji se budu oni razišli. I zatim u svojim prsima ne budu našli nikakvih poteškoća u onome čemu im ti presudiš i dok se ne budu u potpunosti predali tvome sudu. O ti brate, o ti sestro koji voliš Allaha Đalešenu i učuju ljubav, ja uopće ne sumnjam. Ali s druge strane, koji ponekad pogrišiš u odnosu na vjerovanje Allaha Đalešenu, koji ponekad objesiš Hamailiju, objesiš krpicu crvenu svome novorođenom djetetu i misliš da može odagnati nekakvu nevolju od njega. Ti koji možda objesiš crvenu krpicu svojoj kravi zbog toga što misliš da nešto može sačuvati tvoju kravu. Ti koji ponekada staviš na kuću svoju cvijeće koji se zove čvakuća misleći da ono čuva tvoju kuću. Znaj da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jeste jedino taj koji može odagnati nevolju i teškoću od tebe. كاج وزبشني الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أتي رتسي أو محمد صلى الله عليه وسلم مثل تلدبيوني koji molite mimo Allaha, mogli otkloniti štetu ako Allah hoće da mi je učini? Mislite li da Lat i Uzza i Hubel i mnogobrojna božanstva koje obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala mogu mi naškoditi ili da mogu odagnati od mene neku nevolju i spriječiti je ako mi Allah subhanahu wa ta'ala bude nešto htio učiniti ovako uzvišeni Allah je podučio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da jedino ko može otkloniti nevolju jeste Allah da onaj ko može spriječiti nevolju da se ona desi jeste Allah gospodar nebesa i zemlji a sve drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne može ništa pomoći niti odmoći do te mjeri da ni sam poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije posjedovao u svojim rukama niti koris niti štetu. Kaže uzvišeni Allah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله I reci, ja ne posjedujem u svojim rukama niti koris niti štetu, osim onoga što bude Allah subhanahu wa ta'ala htio. شجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو Ljudsko srce se lijepi za sve drugo lakše nego za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što šeitan uljepšala čovjeku njegovo djelo. O ti koji si u nevolji, o ti koji si u belaju, zašto ne ostaneš u zadnjoj trećini noće Allahu subhanahu wa ta'ala na namaz i ne zaplačeš mu i ne digneš ruke pa ćeš vidjeti kako uzvišeni Allah žele še'nu udovalja onome koga moli. ختما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي Zar nisi čuo riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koga bilježi imam i muslim u svome sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, janzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lejletin ila samai dunja, da svake noći, u zadnjoj trećini noći, naš gospodar se spušta na zemaljsko nebo. Fe je kul, men je droni, fe este džibele. Ima li neko da me moli pa da mu ja uslišam dovu? Wa men je eluni, fe uatija. Ima li neko da moli nešto od mene pa da mu ja to dam? Wa men je stagfirani, fe agfirale. Ima li neko da od mene traži oprost grijeha pa da mu ja oprostim? Ovako uzvišeni Allah, žele še'nu, govori sve dok se ne pojavi zora. Zato, dragi brati i sestro, ti koji si u belaju, ti koji si u tuzi, ti koji imaš belaja, obrati se Allahu subhanahu wa ta'ala i iskreno njega moli i nemoj moliti nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. dragi brate i sestro, nemoj zaboraviti riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada je podučio Ibn Abbasa radi Allahu ta'ala anhuma, pazi na Allaha i on će na tebe paziti. Pazi na Allaha pa ćeš ga naći uvijek u svojoj blizini. A pomaganje Allaha biva na taj način što čovjek izvršava Allahove naredbe i kloni se njegovi zabrana. Ne zaboravi na Allaha u bogatstvu, on te neće zaboraviti u siromaštvu ako, ga, ako budiš koga molio, onda moli samo Allaha. A ako tražiš pomoć, onda je samo od Allaha traži. Znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio, da ti nečim naudi što ti Allah već nije propisao, ne bi ti naudili. A kad bi se sakupili da ti koristi nečim što ti Allah nije propisao, ne bi ti koristili. Tinta se osušila. Ovo je kader, određeno već od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve šta će ti se desiti, kako kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, 50.000 godina prije nego što je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala nebesa i zemlju, zapisao je šta će ti se desiti sve. A pera za pisanje odredbi podignuta su. Gotovo je. Neće se promijeniti odluka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Radi u ime Allaha sa zahvalnošću i uvjerenju. Znaj da je u srpljenju. U onome što je teško veliko dobro da je uspije sa strpljenjem i da je izbjegavanje sa tegobom i da je sa teškoćom olakšanje. نمل يدب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدب بغابة الأساد متفائل بلج إمام أحمد وسوما مسند od Imrana ibn Husayna ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vidio čovjeka na čijoj ruci bila narukvica od bakra. فقال ما هذا فيبيت والله بصني صلى الله عليه وسلم ovoga čovjeka šta je ovo? قال من الواهنة pa je ovaj čovjek odgovorio protiv slabosti, jedna vrsta bolesti koja je zahvatačala muškarce u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sušica. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فركوا الله poslanik sallallahu alaihi wa sallam skini je jer ona će ti u istinu samo povećati tu tvoju slabost. Fa innek la umit wa hi alejk ma eflahte ebeda. Jer ako bi umro sa njom, nakon što si saznao ovu stvar, a ne budeš je bacio, znači ako bi umro sa njom, nikada ne bi bio spašen. الهادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط Pogledajmo, draga braćo i sestre, lijepog ahlaka, lijepog morala Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako se obhodio sa svojima sahabima. Pa je upitao ono što mu nije bilo jasno. Nije odma govorio protiv zla, dok ne bi upitao čovjeka zašto nešto radi. Kao što bi upitao ovoga sahaba, zbog čega nosiš tu narukvicu od bakra? Pa kada je saznao, onda na lijep način Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao da skine tu narukvicu od bakra koju nosi zbog bolesti, odnosno da odagna od sebe bolest. السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد Pa je ovako Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam podučio ovoga ashaba propisu o nošenju hamailija, o nošenju bilo čega s ciljem sprečavanja zla ili odagnavanja njegova, rekavši mu, kada bi umro, a ona bila na tebi, nikada ne bi bio spašen. Zbog toga, draga braćo i sestre, što ovo nošenje hamailija biva velikim ili malim širkom, biva velikim širkom. Na taj način, ako bi čovjek vjerovao da ta hamajlija koju nosi, da mu pomaže i odmaže, nezavisno da Allaha subhanahu wa ta'ala direktno, onda na taj način on bi izašao iz vjeri potpuno, potpuno bi zanegirao, odnosno izjednačio bi tu stvar sa Allahom džalašenu. Jer onaj koji u istinu može pomoći, odnosno spriječiti zlo, jeste Allah. A ako bi vjerovao da može spriječiti zlo i odagnati Allah, ali da je ta hamajlija koju nosi na sebi samo sredstvo i uzrok, onda na taj način on čini mali širk.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 عليه وسلم rekao من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko objesi zapis na sebe neka mu Allah ništa ne da ako objesi morsku školjku kao zapis neka mu Allah nikad ne da mira. A u drugoj predaji jasno Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže ko objesi zapis širk je počinio. يا قومنا سنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنات أسمع منطقا لجمادي فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجمادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أقول الأحفاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجنادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفاد تكوج بنجي حديث قد Hudejfe رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في jedi hajr من الحمى humma وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون da je Hudejfe radi Allahu ta'ala anhu, ashab Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vidio čovjeka na čijoj ruci je bio konac koji su, je stavio zbog toga da bi spriječio taj konac groznicu od njega. Pa je prišao njemu i prekinuo je i onda proučio kuranski ajet većina ovih ne vjeruju Allaha nego druge njemu smatra ravnim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود إذا هو حديث الله وصنيك محمد صلى الله عليه وسلم uzima se pouka, a to da je dozvoljeno spriječiti zlo ako je čovjek u mogućnosti. Međutim, ovo spriječavanje zla rukom, kažu islamski učenjaci da biva onda ako je čovjek u mogućnosti i ako se radi o nekome nad kome čovjek ima vlast, kao što je otac u svojoj porodici, kao što je muž prema svojoj ženi i djeci, kao što je poslovođa u svojoj firmi ili organizaciji. Međutim, draga braćo i sestre, neophodno napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je prišao onome malo prije u onome malo prije hadithu koji smo spomenuli čovjeku i kada ga upitao šta je to jasno se vidi draga braćo da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mu dao u prvom momentu opravdanje zato što je to uradio iz neznanja. Zato kažu islamski učenjaci da postoji opravdanje za određene stvari ako čovjek radi nešto iz neznanja. Tako da ako čovjek radi nešto iz neznanja može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne sazna. zna. Ali kada sazna, onda kako može imati opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Zato, ako se čovjek nađe u takvoj sredini da je živio u jednom neznanju o Allahovoj vjeri, o Allahovim propisima, onda možda može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajmo, draga braćo i sestre, ovaj naš period u kojem su živjeli u kojem su živjele prijašnje generacije u jednom komunističkom vremenu gdje se željela ugušiti Allahova subhanahu wa ta'ala vjera svim mogućim sredstvima. Pogledajmo primjer mnogih sovjetskih republika gdje je staljinistički režim ubio hiljade muslimana iz Čečenije, Tadžikistana, Uzbekistana i mnogih drugih islamskih pokrajina. Hiljade muslimana, učenjaka, bili su protirani u Sibir i ubijeni. Tako se dešavalo i sa ostalim muslimanima u Evropi, kao što je Bugarska ili Rumunija. Kao što kaže jedan od profesora koji mi je predavao, kada sam posjetio Rumuniju, Vidio sam ljude kad im govoriš o Allahu plaću. Ali tako mi Allah, oni ne znaju klanjati. Jeste, draga braćo, zbog sistema, totalističkog sistema, koji je potpuno ugušio Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. I onda kaže, kada sam vidio ovakve muslimane, rekao sam zbilja, sada sam shvatio hadith Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ko bude rekao, la ilaha ila Allah, ući u džennet. Zato, draga braćo i sestre, Čovjek može imati opravdanje ako ne bude imao učenjaka, ako ne bude imao u svome selu džamiju, ako ne bude imao u svome gradu islamski centar ili mezđid, pa ne bude imao koga pitati za Allahovu subhanu wa ta'ala vjeru. Kažem kao što je primjer ovih muslimana u sovjetskim republikama, gdje kaže također jedan od profesora koji je posjetio jednu od njihovih zemalja, kaže, vidio sam učenjaka koji je govorio arapski jezik, pa sam ga upitao kako si naučio arapski jezik. Kaže, naučili smo ga u kućicama koje smo pravili ispod zemlji, gdje smo imali hranu i vodu i WC i uzimali su nas naši imami, i tako krišom podučavali nas namazu i Allahu i subhanu wa ta'ala vjeri. Sačuvali su svoju vjeru ispod zemlje. Draga braćo, u ovakvom jednom sistemu može imati čovjek opravdanje za određene stvari koje je radio. Može se imati opravdanje i za to što se odlazilo vraćarima i gatarima i što se pogrešno u određenim situacijama vjerovalo u Allaha Ali draga braćo i sestre, ako postoji mezđidi, ako postoji imami koji pozivaju Allahu u džalašenu vjeru, ako postoji učenjaci koji se mogu pitati za bilo koji je Allahu propis, i nakon što do tebe dođe Allahu propis, nije ti dozvoljeno da jednu minutu, ni jednu sekundu ostaneš sa pogrešnim vjerovanjem u Allaha džalašenu. Zato tu hamajlju ako si nosio iz neznanja, molimo Allaha Đalešenu da shvatiš da onaj koji pomaže jeste Allah, da onaj koji može spriječiti zlo jeste Allah i da smogniš snage i da je baciš, da je zapališ i da vjeruješ da kada bi se svi sihirbazi, kada bi se svi vraćari ili gatari ovog svijeta sakupili da ti naude nešto, ne mogu ti nauditi osim što ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio. A kada bi se sakupili svi oni, od istoka do zapada, od sjevera do juga, da ti donesu neku korist. Ne mogu ti, dragi brate i sestro, ništa pomoći osim onog što ti Allah subhanahu wa ta'ala odredi o 50.000 godina prije stvaranja stvorenja. navodi se hadith Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Ebu Bešira al-Ansarija Allahu ta'ala anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره da je bio sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam na nekim njegovim putovanima. Fa arsala rasulan Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao izaslanika sa jednom naredbom. Alla yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min vatar au qiladatan illa quti'at. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ovome izaslaniku naredio da ne ostavi ni jednu hamajliju na devi koju su stavljali Arapi u džahilijeskom periodu s ciljem čuvanja deve od uroka. Da ne ostavi nijednu ovakvu ogrlicu, nijednu ovakvu hamajliju na devi, a da je ne otkine. Također, prenosi se hadith od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, koji kaže, Sami'atu Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam je kul, inna ruqa wat tamaima wat tiwala shirk da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno draga braćo i sestre nedvosmisleno rekao doista nešerijatski način liječenja u kojima u riječima u kojima se nalazi širk zatim hamajlije koji u sebi sadrži širk i tivole ovdje se podrazumijeva jedna vrsta hamailija koji su mušici u predislamskom periodu stavljali na žene da bi ta hamailija bila uzrokom da je njen muž zavoli. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve ove stvari su širk Allahu subhanahu wa ta'ala. gdje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je odučavanje u kojima se nalaze riječi širka ili imena džinna ili nepoznate riječi, odnosno odučavanje koji u suprotnom u suprotnosti od odučavanja ruke vrsta liječenja Kur'anom ili vjerodostojnim dovama koji su došli u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Jasno Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je ona širk. Zato islamski učenjaci kada govori o odučavanju, o ruki, o liječenju šerijaskim dozvoljeni sredstvom, znači Kur'anom ili Kur'anskim ajatima ili Allahovim imenima i svojstvima ili vjerodostojnim domama koji su došli od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sallam, postavljaju određene uslove da bi se moglo koristiti ova metoda liječenja od uroka ili od sihra. Prvi od tih uslova jeste da čovjek čvrsto vjeruje u to da ona sama po sebi, odnosno to odučavanje, ne može pomoći bez dozvole Allaha subhanu wa ta'ala. Da Kur'an koji čovjek uči ili dovod Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ne može sama posebi pomoći nego uz dozvolu Allaha zbog veličita koji Allah subhanahu wa ta'ala spustio u Kur'anu i opisao ga kao lijek. Drugi uslov da ne bude u tom odučavanju bilo šta što je u suprotnosti šerijatu. Kao što su recimo imena džinna ili se prizivaju u pomoć šeitani. Ova vrsta na ovakav način biva širkom. I treći uslov da učenje to mora biti jasno na arapskom jeziku. Neko će reći, a šta vam je dokaz da je dozvoljeno učiti Kur'an zbog određene bolesti? Pa imamo hadis koga bilježi imami Al-Bukhari u svome sahihu gdje je naslovio poglavlje da učenje Fatihe biva dozvoljenim načinom liječenja kako se prenosi od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je jedna grupa ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam došla u jedan kvart kod Arapa u jedno selo pa ih nisu oni ugostili zatražili su od njih prenoćište ili hranu međutim oni ih nisu ugostili فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك I dok su oni tako bili tu među njima, nakon što su ih odbili, nakon što su im odbili gostoprinstvo, kad škorpion je ujeo poglavicu vođu toga plemena arapskog. فقالوا هل معكم من دواء أو راق imate li kakav lijek protiv ujeda škorpiona ili imate li nekoga da zna odučiti فقالوا إنكم لم تقرون تقرونا pa su rekli ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tražite od nas sad pomoć a malo prije nas niste htjeli ugostiti kaže nećemo vam pomoći ništa dok ne budete nam dali neku nagradu pa su obećali im dati nekoliko ovaca nakon toga prišao jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i učio suru al-Fatiha i popljunčio je mjesto ujeda i sa Allahom dozvolom vođa ovoga plemena je bio izliječen. Pa raspravljali ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u drugoj predaji od Ibn Abbas se ovo navodi također u Sahih Bukhari da li će uzeti ovce ili neće. Pa su došli Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa se nasmijao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i onda je rekao dajte imeni dio od toga mesa. يكنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل Međutim, draga braćo i sestre, Nije dozvoljeno da čovjek ovo sebi uzme kao zanimanje, da uzme sebi ovo kao profesiju i da otvori radionicu ili prodavnicu Kur'ana na ovakav način da liječi ljude i da zarađuje na njima. Ali ako mu se usput desi da može pomoći na ovakav način svome bratu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko može da pomogne svome bratu, neka mu pomogne. الزرع يخرج شطأه رغم الجراد جل الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس سنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره تضره يا قومنا سنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وديونهم نمل يدوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنا تكوجي بن بخاريا رحمة الله عليه وصوم صحيح ودعيش رضي الله تعالى عنها da الله Allahu صلى الله عليه وسلم učio i odučavao svojoj porodici na taj način što bi potirao svojom desnom rukom po bolnom mjestu i onda bi rekao Allahumma rabben nas adhibil ba's išfih wa anta šafi la šifa illa šifauk šifaun la yugadiru saqama gdje je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara ljudi pogledajte draga braćo kome se obratio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izliječi ga. Ti si taj koji liječiš, ante šafi, nema lijeka mimo tvoga lijeka, la šifa ili la šifauk. Jeste, draga braćo, ovako čovjek vjernik mora da vjeruje u Allaha subhanu wa ta'ala i da vjeruje da istinski onaj koji liječi jeste Allah, a da sve ono drugo od dunjalučkih sredstava i uzroka jesu samo uzroci preko koji Allah subhanu wa ta'ala može da izliječi, a ako on ne bude htio iz svoje mudrosti, može da ne da da čovjek nađe u tom lijeku uzrok. عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه اطلب العلم أخي فهو درب به نور Kaže imam i sujutija, rahmetullahi alejhi, kada je u pitanju odučavanje, liječenje Kur'anom ili vjerodostinim sunnetom, da je iđma uleme, stav cijelokupne islamske uleme, da je dozvoljeno liječiti pod tri uslova, a to je da to učenje, odučavanje, bude sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, sa ajetima znači iz Kur'ana, ili da sadrži u sebi imena Allaha šenu, i njegova uzvišena svojstva. Drugi uslov jeste da bude na arapskom jeziku i da bude jasnog značenja. I treći uslov, kao što smo spomenuli malo prije, da mora se vjerovati da samo odučavanje samo po sebi ne može pomoći osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. إن سألت عن إمام أو فقيه بالأمور ابن عباس ترنم U prethodnom hadisu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Ibn Mas'uda radi Allahu ta'ala anhu jasno se vidi između ostalog i da su Hamailije širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo i sestre, čovjek mora ostaviti sve ono što može propastiti njegov teuhid, njegovo vjerovanje, njegov iman u Allaha Đalaženu, bilo u potpunosti. Vidjeli smo kako, ako vjeruje da Muhammadija može pomoći mimo Allaha Đalaženu sama od sebe, ili biva malim širkom, koji jeste među velikim grijesima, ako vjeruje da je Allah taj koji pomaže i sprečava zlo, a da je ta Hamailija samo sredstvo. Zato, draga braćo i sestre, kada je u pitanju Hamailija, čovjek mora da zna da je to stav cijelokupni islamski ulemi, da nije dozvoljeno vješati na sebe. I nisu se islamski učenjaci po ovom pitanju razišli, osim po pitanju Hamailije, koja je od čistog Kur'ana, odnosno koja u sebi sadrži ajete iz Kur'ana. Ovo razilaženje je bilo u vremenu ashaba radi Allahu ta'ala anhu gdje je Abdullah ibn Amr ibn As radi Allahu ta'ala anhu i Aisha radi Allahu ta'ala anha vidjela da je dozvoljeno da čovjek nosi hamailiju koja u sebi sadrži samo Kur'an ili Allahova imena. Međutim, većina ashaba, među njima je bio i sam Ibn Mas'ud, ibn Abbas tarjumanu Al-Qur'an radijallahu ta'ala anhuma i mnogo drugi među njima i Hudzaifa i Ukba ibn Amir i većina tabiina su smatrali da nije dozvoljeno nositi hamaliju pa makar bila i sam Kur'an. Zato što je to uzimanje Kur'ana i traženje od njega beričeta na način koji nije propisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala niti od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čak i oni, onaj dio ashaba koji su dozvolili, postavili su udro, uzro, uslove koji mora u sebi sadržati ta hamailija. A to je da bude samo u njoj ajet iz Kur'ana ili vjerodostojna dova od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim da bude jasno napisana, također nije dozvoljeno da bude čovjekovo srce svezano za nju, nego za Allaha jalla še'nu. Međutim, draga braćo, nema sumnje da je ispravno mišljenje mišljenje većine ashaba, pa makar se radili o samom Kur'anu. Pogotovo što danas, ako vidimo, nećemo reći 90%, nego možemo komotno reći 99% u ovdje, na našim prostorima, jesu hamajlije koji u sebi sadrži širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo vam govorimo iz iskustva, iz toga što smo otvarali hamajlije mnogo i vidjeli smo da nas Allah subhanu wa ta'ala sačuva od toga gdje se na njima nalaze zmije nacrtane oči i mnogo što šta drugog gdje su napisane nerazumljivim arapskim pismom da nas Allah subhanu wa ta'ala sačuva od toga zato nema sumnje da nije dozvoljeno pa makar se radili o samom Kur'anu, nositi kao hamajliju u zase. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an da se sudi po njemu wa nihkum bejnehum bima anzal Allah i sudi među njima po onome što Allah subhanahu wa ta'ala spustio. Kur'an je spušten da se sudi po njemu i da se vlada i da se Allahov zakon ovdje sprovodi i da se traži beričet učenjem u njemu i šitavajući i studiranjem Allahovi ajeta i razmišljanjem o Allahovim propisima, a ni u kom slučaju da nam on postane hamajlija, da nam on postane levha samo na zidu u našim kućama. Ovo Allah subhanu wa ta'ala hoće od, svoj, od svoje knjige koje je spustio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pogotovo, kažem, ako se uzme u vid da se u njima nalazi ovakve stvari koje su pomiješane sa širkom u što nema sumnje kao kad se ima na umu stvar da ta hamailija unosi se u WC a ono što kažu neki koji nemaju znanja da je omotana ta hamailija u kožicu i ne smeta draga vraću niko nije rekao to od islamske učenjaka za ovih 1400 godina zato odgovorno tvrdimo draga braćo i sestre, da se čovjek ne zavarava ovakvim stvarima i da bilo kakva amalija biva širkom Allahu subhanahu wa ta'ala. سامرت نجم الليل حتى غاب وهد عزيمة الإرهاق يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي Zatim, drage braće i sestre, ako se pogleda ta Hamailija, koja se često puta stavlja i na samo dijete. Pa i ako bi pretpostavili da je Kur'an, zamislite to dijete koliko se puta na dan umokri ili da može baciti na nečisto mjesto što nema sumnje da je ponižavanje Allahovi ajeta i da može biti kufr Allahu i nas Allah subhanahu ta'ala sačuva toga. Zato još ako vidimo stanje samih ljudi koji se bave takvim stvarima Vidjet ćete, draga braćo i sestre, da su to ljudi daleko od vjerovanja na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u većini slučajeva. Čitao sam ispovijest određenih sihirbaza, vraćara i gatara, koji su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala, nakon što su bili u nevjerovanju, jer nisu se mogli baviti tim stvarima, osim nakon što su potpuno zanijekali Allaha džel Pogledajte kako se šeitan igrao sa njima i sa ljudima kojima, koji su njima dolazili. Morali su klanjati kako kažu jedan od njih. Morali su klanjati u prvom safu svaki namaz u džematu. I onda kada bi došli tako u uslovi da nisu smijeli klanjati pod abdestom i kada bi ušli u namaz onda bi ih šeitan tjerao da što god mogu više, više obsuju, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Da bi na takav način ljudima iskazali kako su oni dobri i kako dolazi u džemat na namaz i u prvom safu klanjaju, međutim u svom srcu oni su nosili kufr Allahu žal še'nu, jer nisu mogli zaslužiti to pomoć od šeitana, od iblisa i od džina, osim nakon što su postali nevjernici. A kako, dragi brate i sestro, kako ne povjerovati da nisu sarađivali sa džinima i šeitanima, kada neredko se dešava, kada dođu ljudi vraćarima i gatarima, kada dođu s hirbazima, obavijeste ih šta su rekli prije nego što su krenuli od svojih kuća. To je zato što su im šeitani njihovi dovušnici prenijeli njihove riječi i ovakve usluge nisu mogli dobiti od zina niti šeitana osim nakon što bi potpuno zanijekali Allahove propise nakon što bi ponizili Kur'an na naj svirepiji način kakvim čovjek samo ne može zamisliti čovjek vjernik koji u svome srcu nosi vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala Zato, dragi brate i sestro, nemoj nasjedati na one koji će ti podvesti iz ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, jer znaš riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ko bude samo došao vraćaru ili gataru, da mu se namaz ne prima 40 dana, a ako mu budeš povjerovao ono što je rekao, treba da znaš da onaj koji to uradi potpuno zanijeći Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato okreni se, okreni se prema Allahu gospodaru nebesa i zemlje koji hoće od tebe da digneš svoje ruke prema njemu, da padneš svojim licem na njegovu zemlju i da je orosiš suzama svojima i vidjet ćeš, naći ćeš svoju dovu uslišanu, bez da platiš nekome ko će te zbog tvojih para odvesti potpuno iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Odvesti od Allaha. وإن تطيع من أك... وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله Jer ako se budeš pokoravao većine ljudi, odvećete od Allahove, subhanu wa ta'ala, vjeri, odvećete od Allahovog puta. Zato, okreni svoje lice, ispravnoj vjeri, vjeri Allaha, subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u danu petka postoji jedan trenutak u kojem neće njegov rob zamoliti Allaha ili stati na namaz i potrefiti taj trenutak a da mu Allah subhanahu wa ta'ala ne prima ne primi njegovu dovu o ti koji imaš tugu o ti koji imaš problem ili belaj O ti koji si bolestan ili imaš dug, traži ovaj trenutak i digni ruke Allahu, gospodaru nebesa i zemlji, jer večeras je petak, a sutra je njegov dan. I naša zahvala pripada Allahu subhanu wa ta'ala. Ako smo pogodili, to je uspjeh od Allaha subhanu wa ta'ala, a ako smo pogriješili, to je od nas i od šeitana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أصدقاء اشتاق لقلبي Jazakumullah khairal jaza. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da najboljom nagradom nagradi našeg predavača profesora Samira Avdića na ovako istrpnom izlaganju na temu islamski stav u odnosu na nošenje hamajlije i zapisa odnosno islamski stav na odučavanje ruki. الفساد dragi poštovani slušalci, vi ste i dalje u ciklusu El Iman. Večeras izravno sa nama u studiju profesor Samir Avdić. Kroz islamsko vjerovanje govorimo večeras o islamskom stavu u odnosu na nošenje hamailija i zapisa, odnosno islamski stav u odnosu na učavanje rukije imate priliku da postavite eventualna pitanja i sugestije vezanje za prethodno izlaganje, a nakon toga ćemo prijeći i na rubriku naših pitanja u odnosu prema vama ako želite da odgovarate, a mi smo pripremili vrijedne nagrade za one koji se najbrže jave i daju tačne odgovore. I iz režije nam javljaju da već imamo nekog od slušalaca na liniji. Neko je sa nama? Salamu alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Vi nas zovete iz? Iz Fojnice. Mujrom Fojnice. Ovaj, htjela bi da postavam vas i vaše gosta i da pitam u vezi ove nurdove. Našla sam u onoj knjigi islamski propis i običaj poslije smrti. I preporučuje se kad se met okupa da se stavlja nurdova na prsa. Da li je to dozvoljeno? i kaže nije lijepo ukopat svoju osobu kod komšije koji je bio na ovom svijetu onaj nije bio kao sin i tu otkud mi znamo kada, a vi ste to negdje u knjizi pročitam vjerovatno islamski propis i običaj poslije smrti o, autora možete li nam i to spomenuti Adnan Bevernja kako Dobro, da vas Allah Đelšan nagradi. Čućemo odgovor i profesora Inšala. Imate drugo pitanje? Pa to, eto ta dva pitanja sam htjela. Vezano za nur, dovu i umrlog. Jeste i u- umrlu, eto, kabur komšiju, kao bi se i taj med bi uzura svog komšija, ali otkud mi znamo kakav je naš komšija, pa da ga ne bi ukopali kod njih. Uh -huh, uh -huh. Dobro, da vas Allah Đelšan nagradi na javljanju. Budite sa nama. Allah ima. من عصور لعصور كم لنا قمل الحصيد قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور من عصور iz režije nam javljaju da još nekog od slušatelaca imamo na liniji, pa predlažem da ostvarimo i ovaj kontakt, neko nije imao strpljeno na druga linija. Evo, velikom salam, rahmetullahi wabarakatuh, gujemo program se. Ovako, ovaj, <clears throat> dakle, kako sam shvatio ja, e, nošenje zapi, zapisa onoga kuranskih, dakle, Amalija. ajeta, da li se one mo mogu smatrati hamajlijama, jel? Uh -huh. Da li je to u stvari hamajlija? Ili, ili, ili je to rukija, dakle, koja je zapisana pa se nosi, dakle, dakle da malo to nešto razgrančimo, čini im se da je to... Ja Odnosno, da li se rukija uči ili se nosi napisana? I to nosi se napisana. Dobro. Dakle, ima, pročito sam recimo, kaže u musnedu, dakle, kao i esunenu, Zabilježeno je da je kada Ebi Huzame jednom upitao Božije, Božije poslanika Sala Selem. O Allaho poslaniće, vidiš sve ove hamajlije u zagradi ovde u ovom dijelu, rukije, koje nosimo sa sobom, molitve što učimo, lijekove što uzimamo i druge postupke za zaštitu što koristimo za oporavljanje od bolesti. Da li jedan od njih sprečava Božiju odredbu? Božiji poslanik Sala Selem odgovorio je oni su dio Božije odredbe. Dakle, po ovome nekako, dakle, e, da sad, ako je neko stari pa može sebi ući struku i nešto onako, to je drugo, a gdje, gdje je tu, dakle, neko ko ne može, recimo, to činim se nije spomenuto nikako, ili neko ko, šta, nismo svi hrati, nismo svi nešto, ne znam, već recimo primjera, ne znam, ući skuran i šta ću sad, dakle, pa neko da mi zapiše da to nosim, dakle, da e, recimo AFS i file nešto slično, jer sam pro, pročito još jedne prilike da je ovaj, o, o, baš o ajetima šifa, ovaj, što sam također provjerio, da li je to, u, u, u, sad nemam, uzao se recimo tu knjigu, da se prenosi, dakle, da je a, imam kušeri, Allah smilo jedne prilike, dakle, djete mu se razbolilo, pa je nakon nasikirao se, jel? Pa je sanio Allahovog poslanika sa Allah koji mu je rekao, kaže, usnu, znači, zaboravio, ajte šifa, on kaže, nisam je Resulullah, kaže pa zapiši na čist papir namirisan dakle mu rečefom dadni vode djetetu s tog papira dakle preko to da umoći u vodu ili tako u tom smislu kaže ovaj Allahovom dozvolom ka ono će biti izliječeno i zaista je tako bilo dakle ova ova dva o, slučaja me zanimaju dakle da li to ulazi u hamailiju ili je to dozvoljeno e da vas Allah nagradi svakim dobro barkallahu fikum budite sa nama Thank you. Dobro, profesor. Što se tiče ovog drugog slučaja sa našeg bratelja Kavla nagradi, što se tiče slučaja imam Košeirija i Sna i tako dalje, kaže imam i Nevovi, poznati koment, učenjak koji je napisao inače najpoznatiji komentar Sahija Muslima u, u šerhu, znači, komentaru, da je iđma ummeta islamskih učenjaka da san ne može se utvijeti kao argument u šerijatu. Što znači da takve stvari ne mogu biti nijekog slučaju dokaz da je neko vidio Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa da mu kaže Allahu poslanika sallam neku stvar i tako dalje. Može to biti, kažu neki od islamskih učenjaka, među njima ima misljuti da se ta stvar odnosi lično na njega. Ako pod uslovom da nije u suprotnosti, znači sa šarijetom. Tako što se tiče toga, taj argument se ne može inače uzijeti kod islamskih učenjaka, učenjaka u šarijetu i to je iđma kao što su spomenuli, riječi od imami Nevavija u komentaru uh, e, muslima u Sahiha. A što se tiče ovog hadita koga se spomenuli, inače njega je spomenuo i pisac knjige o Teuhidu, kao što ste vjerovatno onaj i pročitali, uh, radi se ovdje o ruki. Rukija ne znači nošenje. Jedna je u arapskom jeziku rukija, a drugo je etemime ili etemaim, množina. Što znači da rukija se ne nosi. Rukija je učenje ili udučavanje, a hamajlija je nešto drugo. Temin. A ovdje što ste vi spomenuli, iz konteksta samog hadita, ovog upita ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, samom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, nijukom slučaju ne odnosi se, jasno se vidi iz konteksta, da se nosi ta rukija, da se nosi to odučavanje. A mi smo spomenuli jasnu uh, ovo, ovo razilaženje među ashabima po pitanju nošenja Kur'ana kao hamajlije. Međutim, rekli smo, dragi brate, da s obzirom da danas u većini slučajeva ljudi koji pišu hamailije umješaju stvari koje su širk ubaci određene druge stvari kao što se to može jasno vidjeti iz mnogih hamailija gdje sam skoro pri par dana otvorio jednu i našao sam zmiju na crtanu zajedno sa kuranskim ajetima našao sam sablju našao sam oči i mnogi drugi slike, što draga braću, ovo iđma umreta da nije dozvoljeno. Zato čovjek treba da vodi računa o svojoj vjeri i da nije u slučaju ne prilazi, ni da se niti približava širku na ovakav jedan način. Zato, znači, zastupamo mišljenje ashaba većine da Hamailija, pa makar bila i sam Kur'an, u osnovi nije dozvoljena, pogotovo što ta Hamailija se unosi u WC, u većini slučajeva što je to opće poznata stvar kod ljudi. Jazakumullah hajral. Jazak. Profesor, mislim ovdje znači da je bitno razgraničiti da je rukija učenje, a da je, to je znači izraz vezan u arapskom jeziku, a temime da je vezano za yes. hamajli. Jest. Da vas Allah želšan nagradi i zježi javljaju da imamo još nekog od slušalaca na liniji. Da? Da ste u programu. Jeste u programu ste. Zovete nas iz? Ne. Odakle nas zovete? Ne. Odakle nas zovete? Ne. malo su, malo su uh, loše, loše telefonske veze, nismo pitanje razumili do kraja, isto još na liniji? Nismo, nismo imali mogućnost da na kvalitetan način primimo ovaj poziv. Uh, واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا إذ رجي ne javljaju, javljaju da imamo poziv, da ostvarimo poziv, ostali smo jednoj slušateljki dužni odgovor vezan za Nurdov, ali da ostvarimo prvu ovaj, kontakt, neko je sa nama. Assalamu alaikum. Alaikum salam, zovete i nas iz? Iz Sarajeva. Ujedan Sarajevo. E, mogu li vam program postaviti pitanje jedno? E, sada nismo u mogućnosti da primimo taj poziv van programa, ali jedino da nas kontaktirate neposredno poziv na žetku emisiju. Mm, a za koliko? prilike. Pa evo, pratite program i emisija će vam bude gotova, vi možete zvati. Dobro. Allah vas nagradi, budite sa vama. Allah vam nagradi. Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alaikum salam. Poziv iz... Da, e, poziv s Mojmila iz Sarajeva. Bujram. Bila sam u Meždu prije e, dvije, tri godine i tako čula sam jednu vrlo interesantnu temu. Da. Bilo je o sihrima, o džinima i tako. Bilo Predavanje, je... tako? Jeste ovaj, bilo je padanju zvijezde, ali nisam dobro čula. Pa ako možete to malo više da pojasnite. Konkretno? O padanju zvijezde, o džinima, o, e, bila je još priča o ljudima koji gledaju kroz kosti, da su to džini. E, pa dalje je bilo još ono o hođama, tim što zapisuju o, o ženama koje... O... A ne znate, ne znate ko je autor predavanja, ko je predavač bio? ne znam tačno čini mi se Alija Cvrtković vrlo interesantno je pričao ali upravo vas zovem zato što nisam dobro čula ovaj, bilo je, žene su puno pričale pa nije se jasno nikom. da, da, da. Allah vas nagrade na javljanju Budite hvala Allah ih mame Allah ih mame ali e, prije toga predlažem profesore da odgovorim u našoj slušateljki vezano za Nur Dovu i za umrlu osobu što se tiče naše sestre iz Fojnice uh, e, mi želimo od onih koji kažu za nur dovu da postoji. Želimo samo da nam kažu gdje se ona nalazi, u kojoj zbirki hadisa i interesuje nas samo broj stranice, broj toma od nekih vjerodostojnih zbirki. Ono što je razda sigurno da takva dova nije došla od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nema svoga utemeljenja. I ja sam vidio tu dovu lično i tražio sam i raspitivali smo se oko toga ona zasigurno nema nikakvog utemeljenja. Pogotovo što nikad nigdje nije spomenuto bilo kakav propis po pitanju unošenja bilo čega u kabur zajedno sa Mejitom. Tako da to je novotarija koju nije dozvoljeno nijekom slučaju slijediti niti praktikovati zbog toga što smo rekli da ne postoji u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A što se tiče ovog pitanja, naši sestri vezano za ukopavanje draga sestro treba da znaš a to je da svako onaj ko je musliman ko se ukopao u greblje nema nikakve zapreke makakav da je on bio na dunjaluku da se ukopa pokraj njega neko drugi jer svaki kabur po na osob i to je gaib stvar gaiba ali vjerujemo da Allahu kako je obavijestio nas Allahu poslanik sallallahu alejhi da kabur svakom čovjeku ponaosob bude bilo bašta, podjenski bašta u kojoj se naslađuje do sudnjeg dana ili bude rupača od rupa džehennemski da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Tako da vidjela si dvojicu možda ljudi koji jedan pokraj drugog spavaju, ovaj sanja najljepše snove, a onaj sanja najružnije snove ni jedan ni drugi ne mogu uticati na drugoga. Ono će biti žavo što si ga probudila iz sna, a ono i drugi reče hvala Bogu što sam se probudio iz ovakvog ružnog sna. Međutim, ta razdaljina od pola metra ili metar, ukoliko su tako blizu spavali, nije uticala da onaj se tako lije posjeća, a ovaj tako grozno. Zato, sestro, takvo tvoje pitanje što si čula, odnosno te riječi što se čula da nije dozvoljeno i tako dalje, nemaju nikakvog argumenta u islamu. اطلب العلم مخيبا درب دين به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم مخيبا درب دين به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إن سألت عن إمام أو فقيه بالأمور ابن عباس ترنم وسيبقى بالسجود إن سألت عن إمام أفقيهم بالأمور ابن عباس ترنم وسيبقى بالسجود فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور ساهرا بالليل علما وبأوقات السحور بالعلم العلم قد ودرب به نور به ترقى به تحيا عالما حبا فخور اطلب العلم مخيطا ودرب به ابن مسعود فقيه عالم أحيا الكفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما بالنحو ابن مسعود فقيه عالم أحيا الكفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما بالنحو وعلي مؤمن الدين معاذ ليكون اقرأ التاريخ تروي عن وأحوال ostali smo dužni prethodno pitanje, odnosno da damo odgovor na prethodno pitanje našoj slušateljki iz Sarajeva, čini se samo imena da je zvala, vezano za zapadanje zvijezde. Imate hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga bilo žimam Bukharija rahmatullahi alaihi wa sallam sahihu gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao kako džinni prisluškuju vijesti koji meleki među sobom na nebesima pripovjedaju što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala od onoga što je odredio i bivaju naslagani od zemlje do nebesa jedan na drugim i prenosi tako vijesti i onda Allah subhanahu wa ta'ala je postavio zvijezde i to je jedna od uloga od tri uloge zvijezda obin nuđumi hum jehtedun jedna od njih od uloga zvijezda jeste da se čovjek pomoću njih orijentiše na dunjaluku a druga jeste ova funkcija, a to je da ove zvijezde koje mi vidimo sa zemlje kao meteori, kažu islamski učenjaci, gađaju ove džinne koji prisluškuju vijesti i neki koji uspiju pobjeći ovim meteorima, ovim zvijezdama, dođu i donesu neku vijest pomiješanu, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sa stotinu laži. Zato ovi vraćari i određeni gatari, određene kleopatre koje prodaju svoje vijesti koje šta će se desiti u budućnosti da nas Allah sačuva od toga, to je čisti kufr, draga braćo i sestre, na ovakav način uzimaju od džina i od šeitana. Vjerovatno je naša slušateljka mislila na ovu stvar koja se dešava sa džinima na nebesima od strane zvijezda. Barakallahu fikum. سائل رغم القنوت يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد Idemo dalje, novi poziv. Salam alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz... Zovem se Srednjom Bosanskom kantona. Ova, ja, ako može, ova, jedno pitanje, bratu, nevezano za ovu temu. Da? Ovaj, pa sad, ako može odgovoriti, ne može, mislim da ga Allah nagradi. Nije sporno, vi postavite pitanje koliko ovaj, budemo ovih mogući. dana, ovaj, čula sam, a i priča se, kako je u Palestini ovaj, e, progovorio kamen, drvo, o muslime, o Abdela, evo iza mene je židov, dođu u Biga. Mene interesi ovaj... Šta to je rodosan, ja? E, ne brat, ne brat, da halali, brat, ne brat, nego ovaj stav Kur'ana i suneta o tome, ako brat može da odgovori. Da sam lađe, očan nagradi na javljanju. القوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد فدعوا Što na prvom mjestu što čovjek vjernik treba da zna, riječi Allah subhanahu wa ta'ala, ajal ladina amanu iza ja'akum fasikum bi nabain fatabayyanu. Ovi koji vjerujete kada vam dođe pokvarenjak, fasik, provjerite vijest. Kažu islamski učenjaci, pa makar i vjernik, mu'min koji nije pokvarenjak. Zato u islamu treba provjeravati vijesti. To prvo. Drugo, recimo, kad bi pretpostavili da je tačno to, da se desilo, trebamo razgraničiti dvije stvari. Ako se desilo i ako se utvrdi da se to znači, dogodilo u Palestini, akida, vjerovanje ehli sunnete u Al-đemaje, da oni vjeruju u keramete, a to su nadnaravne pojave, čudne pojave, koji se desi, desi određenim ljudima, Tako nema zapreke, znači da se tako nešto nije desilo Allahovim odabranim robovima, mužahidima na Allahovom putu, koji se bore sada protiv židova. Da to bude počast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, moramo imati na umu da ovaj hadith koji ste spomenuli, koji je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da neće nastupiti dan, sudni dan, sve dok ne bude drvo i kamen progovorilo, a u drugoj predaji i neživa, sva neživa priroda, i zid, i bilo šta, da neće progovoriti, a da će progovoriti, znači, ja muslim, ja abdallah, o muslimanu, o Allahov robe, dođi za mene, evo židov, pa ga ubi. Ako se pogledaju hadise Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno ovaj hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su došli u ovom kontekstu, jasno se vidi da je to nakon pojavi Mehdije, nakon pojave Isa alejhi i nakon pojave Dejjala i nakon što Isa alihi salam bude opkoljen zajedno sa vjernicima koji budu oslobodili Istanbul, Konstantiniju i nakon što budu zatvoreni u kucu Allah subhanahu wa ta'ala će spustiti Isa alaihi salam na zemlju i nakon što ga ubije, što ubije Dejjala, onda će nastupiti opća potira na židovima koji će biti 70.000 njih pristalice Dejjala. I u ovom kontekstu kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će desiti ova opća hajka i da će tada progovoriti znači i drvo i kamen. Tako znači moramo razgraničiti ovu muadžizu Allahu poslanika koja će desiti presudni dan nakon ubijstva držala od strane Isa alihi salam na zemlji i ovaj slučaj koji ste malo prije spomenuli, ako se desio, znači to je počast keramet od Allaha subhanu ta'ala koji je dao svojim robovima. الجهاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسرف دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياق وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسفي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن دل حصاد متفائل بالسبب دون جهاد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياق وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمن Naravno, dragi poštovani slušaoci, nismo istrpili sve i nismo u mogućnosti sve vremenom limitirano i sve vremenom određeno. Imali smo nijet da postavimo pitanja za vas i da za one koji budu najbrži i tačno odgovore da damo i nagrade. Međutim, tu ćemo morati ostaviti za sljedeću emisiju, obzirom da je naše vrijeme predviđeno za naš večerašnji program isteklo. Ostaje nam još toliko vremena da odjavimo našu večerašnju emisiju. Bila je to osma emisija u nizu u ciklusu El Iman. Naš predavač, profesor sa nama je večeras bio Samir Avdić. E, upoznajemo i dalje islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Tevhida. Večeras ono što smo govorili bio je islamski stav u odnosu na nošenje hamailija i zapisa, odnosno islamski stav na odučavanje rukije. tonsko tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Ernest Rehak, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo za 7 dana sa nama u istom terminu. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سمنا